Bu hicabla əlaqəli o mitinqlər ki oldu. Bir dənə video rolika baxıram. Deməli hicablı qadındır, rafisi çıxır. İndi polis ora-bura dartışdırıb. Kamera qabağında ağlayır. Ağlayır, vəziyyəti də pisdir. İndi bu anda da nə gözləyirsən? Qatil deyir ki, ey Mehdi, hardasan? <laughs> o anda Allah Azəvəcələ yada düşmədi. Yaxşı. Ora niyə çıxıb o meydana? Problem həllləməyə. Problemin böyüyü özüdür. <clears throat> Ən böyük problem, şişdən böyük problem var. Ged o həll elə. Əgər problem həllləmək istəyirsənsə, ged o problemi həll elə. Problemin böyüyü sənsən. Çıxmısan ora. Şirkinlə bu cəmiyyətdə ən böyük problemsən sən. O problemin yanında başqa problemlər heç nədir. Heç nədir. Bir qüsla, tövbə elə, kürkət namaz qıl, şəhadət, gir İslama. Öz problemini həll elə. Bax, sünnət budur. Əsas problemlər qalıb ortada. Ona görə İbn Qeyyim rahmanallah deyir. Deyir, kim zalim rəhbərin zülmündən öz canını qurtarmaq istəyirsə, ilk növbədə özü öz nəfsinə zülm eləməyi tərk etsin. İlk növbədə özü öz nəfsinə zülm eləməyi tərk etsin. İnsan özü öz nəfsinə zülm edir, sonra deyir, filankəs zalimdir. Sən özün öz nəfsibə qarşı zalimsan. Və şirkin ən böyük zalimsan. Çünki Allah Azza və Cəllə Quranda müşrikləri zalimlər adlandırır. Və şirki də ən böyük zülm. Luqman əleyhissalam oğluna nəsiyyətində deyir ki, Ya bu nə gələ tuşrik billah, innə şirkə ləvun munazim. Allaha şərik qoşma, çünki şirk ən böyük zülmdür. Lə zulmun azim. Ən böyük zülm. Bundan böyük zülm yoxdur. Və şirk edən ən böyük zalimdir. Sən müşrik halınla ən böyük zalimsansa, bu cəmiyyətdə özündən böyük zalim axtararsan, ən <coughs> böyük zalim sənsən. Allah azza və cəllədir. İnnə şirkə lə zulmun azim. Şirk ən böyük zülmdür. Bundan böyük zülm yoxdur.